بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bu demokratizm to'g'risida ikkinchi darsimiz inshaalloh. Mana shu darsda biz birinchi o'rinda shuni bilamizki, demokratizm kalimaning haqiqati nima? Demokratizm kalima bu arabiy ham emas, inglisi ham emas. Yunoniy kalima bu. Yunonliklarning kalim kalimasidan, tilidan bu. Bu ikkita kalimadan tashkil topgan. Demos, kratus Demos degan xalq degan va kratus degan hukm degan. Ya'ni hukmi sha'b. Xalqning hokimiyat Demokratizmning harfiy tarjimasi shu: xalqning hokimiyati, xalqning qudrati va xalqning qonun yasash haqqi. Demokratizmning en katta asosi shu ekan. Ki hukumat xalq qiladi, podsha qilmaydi. Va bunga bular ko'p demokratizmni shu sifat uchun ko'p maqtaydi. Mana bu hukumatimiz xalqning hukumati bu. jamhurning hukumati bu. Diktaturizm yo'q derdi. Podsha unda bunday narsalar yo'q. Xalq nimani xohlasa o'sha bo'ladi dedi. Demokratizmning birinchi asosi shu. Ikkinchi asosi barobarlik. Xalq hammasi barobar dedi. Erkak, ayol, kichkina, katta, shayxul islom, shayxul kufur hammasi barobar dedi. hammalar inson va hammasi barobar dedi. Va demokratizmning 3-asosi erkinlik. Hammalar erkin bo'ladi. Va bu erkinlik dinda ham, nomusda ham, fikrda hamma narsada bo'ladi. Xohlagan odam kofir bo'lib ketadi, majus bo'lib ketadi, nasroniy bo'ladi, yahud bo'ladi, nima qilsa qiladi, hech kim hech kimni indilmaydi. Va ayollar ham xohlagan narsani qiladi, erkaklar ham xohlagan narsani qiladi. Hattoki bu erkinlik bugun billah shu darajaga borib qoldiki, erkak erkak bilan, ayol ayol bilan to'y qiladigan bo'ldi bular. Va bundan ham yomon darajasi shuki, mana Golinda va ba'zi Yevropa davlatlarida shu qonun chiqdi bugun. Shu qonun chiqdi shu davrda, shu zamonada ki, inson hayvon bilan ham to'y qilsa bo'ladi. Hech mushkilati yo'q. billah. Mana demokratizmning shu 3 ta asoslari bu. 3 asosda turgan din ekan bu, demokratizm. Mana biz buniyal islamu ala 5 deymiz. Buniyati demokratiya ala 3 desak bo'ladi. Islom dinining asoslari 5 ta, ammo demokrat dinning asoslari nechta? 3 ta. Birinchisi nima? Hokimiyat xalqniki bo'ladi. Ikkinchisi nima? Barobar, hammalar barobar. Uchinchi erkinlik. Hammalar erkin, xohlagan narsani qiladi. Mana endi tartib bilan bir-birini tushuntirib o'tamiz inshaalloh. bitta-bitta qilib inshaalloh tushuntirib o'tamiz buni. Birodarlar, bular aytadiki, hokimiyat kimniki bo'ladi? Xalqniki bo'ladi. Mana shu gap sarih shirk birodarlar. Zaraki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan va la yushriku fi hukmihi Ki Alloh taolaning hukmida hech kimni sharik keltirmaydi. Ammo bugun bular aytadiki, yo'q, xalq nima desa o'sha bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'p oyatlarda Yusuf alayhisolatu vasallam zindonda o'tirgan, qamoqxonada o'tirgan vaqtda aytdi. Inil hukmu illa lillah. Hokimiyat kimga kelgan? Allohniki. Mana sarih kufr ekanda bu. Alloh taolo hokimiyat Allohniki desa, bular hokimiyat xalqniki dedi. Hech qanday ta'vil qilib o'tirish shart emas, birodarlar. Inil hukmu illa lillah. Shu kalimani aytsangiz, shu Qur'onning oyatini o'qisangiz, bular aytadi mana xavorijlar dedi. Xavorijlar ham xuddi shunday degan dedi Ali roziyallohu anhu oldida. Birodirlar, shu shaytondan dars olgan demokratlar bular ummatni aldaydi. Xavorijlar shu kalimani ishlatgan bo'lsa, lekin bu kalimani Qur'oni Karimda kim ishlatgan? Alloh taolo qaysi payg'ambarni hikoya qilib shuni aytgan? Shuni o'ylashimiz kerak. Enil hukmu illa lillah bu Yusuf alayhisolatu vasallamning so'zi birodarlar. Bu xavorijlarning so'zi emas. Hokimiyat faqat Allohniki bo'ladi desangiz, bular aytadigan mana xavorijlar ham shunday degan, bular ham xavorij ekan dedi. Aldaydi ummatni bular. Vaholaki bu kalimani, bu so'zini Alloh taolo Yusuf alayhisolatu vasallamdan hikoyat qilib hikoya qilib bizga tushirgan buni. Inil hukmu illa lillah uning davomi qanday? Amara alla ta'budu illa iyyahu. Ki Alloh taolo buyruq qildiki, Allohdan tashqari hech kimga ibodat qilmaysizlar. Bu yerdan ibodatdan murod ibodat fil hukm ekan. Hukm qilishdi. Hokimiyatda ibodat qilish. Ibodatdan biz faqat namoz, roza, zakotni tushunmaymiz, birodarlar. Agar bironta amir, podsha Allohning shariatini o'rnatib hukumat qilayotgan bo'lsa, biz buni ibodat deb bilamiz. Mana bu tauhid fil hakimiyya. Ibada fil hakimi, ibadatul hakimiyya. Biz bu yerda buni hokimiyat qilish ibodat deb qanday tushunganmiz? Bundan oldin kelgan kalima shuda. Inil hukmu illa lillah Amara alla ta'budu illa iyyahu. Va Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va anihkum baynahum bima anzalalloh." Ya'ni Alloh taolo senga buyruq qiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ke bularning orasida hukm qiling nima bilan? Bima anzalalloh shariat bilan. Va la tattabi' ahwa'ahum. Va bularning xohishlariga ergashmang. Vahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayk. Va shundan ehtiyot bo'ling. Ke bular Alloh taolaning ba'zi shariatlarini va bular Alloh taolo nozil qilgan ba'zi hukmlar to'g'risida sizni adashtirib qo'ymasin. Fitnalashtirib qo'ymasin. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu buyruq bo'lyaptiki, siz ehtiyot bo'ling bulardan. Bular sizni fitnalab qo'yadi. adashtirib qo'yadi. Ba'zi narsalardan sizni adashtirib qo'yadi. Hammasidan emas. Bugun ham shunday bo'ladi-da. Aytmaydi sizga namoz o'qimang. Aytmaydi sizga jihad qilmang. Mana shunda aytadiki, ozgina bularga ham ergishaylik. Vatan azod bo'lgangacha bularga ergishaylik. Vatan azod bo'lgandan keyin islomni o'rnatamiz dedi. Ba'zi narsalarga sanuti'ukum fi ba'd al amr. Ba'zi narsalarda sizlarga itoat qilamiz dedi ular. Mana Alloh taolo ko'p oyatlarda shuni aytganki, hukm Allohniki bo'ladi, xalqniki bo'lmaydi. Lekin bular ochiqdan ochiq Alloh taolaning shu dinga qarshilik qiladi. Islom dinida kelgan hukm shu birodarlar. Maida surasining 49-oyatda kelgan hukm shu: "Va anihkum baynahum bima anzalalloh." Allohning shariati bilan hukm qiling va la tattabi ahvahum. Bular xohlayotgan va bular xohish qilgan narsalarga ergashmang. Lekin bu demokrat din va shirk shu millat nima deydi? Va anihkum baynahum bimartada sha'b. Xalq nimaga rozi bo'lgan bo'lsa, shunga hukm qiling. To'g'rimi? Shuni aytadi bular. Ochiq aytadi buni, oydan aytadi buni, har kun aytadi. Wattabi ahwahum. va bularning xohishlariga rioya qiling dedi. Hattoki Pokistondagi islomiy jamiyat ulamo degan rahbariyati jamiyat ulamo islom islom degan shu jamoatning rahbari Fazlur Rahmon degan shu odam Benazir Butu degan bu xotin kishi Pokiston hukumatga kelganda nima deydi? Hukumatga keldi ayol kishi. Ya'ni imom bo'ldi, musulmonlarning <laughs> imomi bo'ldi. Shu hukumatga kelganda shu odam shunday dedi. Sallasi ham katta, va kallasi ham katta, qorini ham yarim metr. Shu nima dedi? De men shuni bilaman dedi. Ke islom dinida ayol kishini imomatu sug'ro, kichkina imomlikka ham o'tkazib qo'ysa bo'lmaydi. Ya'ni namozga ham uni imom qilsa bo'lmaydi. Lekin xalq bunga rozi bo'ldi. Shuning uchun men ham xalqning xohishiga rioya qilaman dedi. billah. Qani qanday ajoyib kufrni gapiradi. Dedi islom dinida ayol kishini namozda ham imom qilsa bo'lmaydi. Shuni men bilaman. Lekin hozir nima qilay? Xalq buni tanlab oldi. Xalq buni saylab oldi. Shuning uchun xalq aytgan narsaga men hurmat qilaman va rioya qilaman. Nauzu billah bu shirk bo'lmasa nima bo'ldi endi? Alloh taolo aytgan narsani ham ush hurmat qilaman deyapti va xalq aytgan narsani ham hurmat qilaman deyapti. Bu shirk bo'lmasa nima bu? Ya Allohnikini qabul qilishingiz kerak. Nauzu billah. Ya xalqnikini. Allohnikini qabul qilsangiz, muvahhidsiz. Va Alloh saqlasin agar bu xalqnikini qabul qilsangiz, mushkil bo'ladi, birodarlar. Mana bu demokratizmning nimasi? Xulosasi va ruhi bu. Xalq nima desa o'sha bo'ladi. Va kitobda aytgan narsadan ham ko'ra ularning voqiligi ko'p yomon, ko'p sassiq. Xalq nima desa o'sha bo'ladi. Yana bir savol tug'ilish mumkin bu yerda. Agar xalq aytgan bo'lsa va xalqning shu gapi Alloh taolaning shariati bilan ham bir xil bo'lsa, bunda nima mushkilati bor? Tushunyapsizlarmi? Ya'ni biz birinchi xalqni ta'lim tarbiya qilamiz. Araq ichish harom ekan, zino qilish harom ekan, uni qilish harom ekan, bu halol ekan, bu harom ekan, shuni tushuntiramiz. Undan keyin xalq nimasi bilan, ovozi bilan hukumatga kelamiz. va xalq nima desa o'shani qilamiz, mana Allohning shariati o'rnalib ketadi. Mana shunda ham aldaydi. Bu ham xatarlik, birodarlar. Nimaga? Siz xalq aytganini qildingizda, Alloh aytganini qilmadingiz. Shuning uchun agar xalq turib ketsa, u aytsaki, aroq ichmaymiz bugundan keyin, bo'ldi. Aroq ichish band. Lekin yana shu xalq chiqib ketsa, va aytsaki yo'q, ariq ichishga ijozat bo'lsin desiz, yana ijozat berasiz. Unday bo'lsa bu Allohning shariati uchun bo'lmadi, bu xalq uchun bo'ldi. Tushunyapsizlarmi shuni? Shu bir makar ekanda. Bu ikkinchi sabab birodirlar kufrning. Ya'ni siz hukm qilyapsiz Alloh taolaning buyrug'i uchun emas, balki xalqning talab asosiga. Mana shu xalq talab qildi, shuning uchun qilish kerak ekan. Unda bo'lsa bu Allohning ibodati emas, bu xalqning ibodati. Qur'oni Karimda kelganligi uchun emas, sunnatda kelganligi uchun emas, balki dasturda kelganligi uchun. Ularning manhaj bor, uning bandlari bor, moddalari bor, shunga kelganligi uchun. Allohning kitobida kelganligi uchun emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni aytganligi uchun emas. Salaf solihlar aytganligi uchun emas, balki xalq aytganligi uchun bo'ladi. Bu demokratizm tariqasi bilan Agar biron kishi shariatni o'rnataman desa ham o'rnatilmaydi. Va agar bularning tog'uti ijozat bersa, ham qanday qilib o'rnatadi? Ularning ijozat bilan o'rnatadi. Siz shariat o'rnataman desangiz, birinchi siz nizomni va shar'iy tartiblarni parlamentga berishingiz kerak. Va parlamentning kattasi agar shunga rozi bo'lsa bo'ldi rozi bo'lmasa o'rnatilmaysiz vaholaki alloh taolo qur'oni karimda shuni aytgan "Fa in tanaza'tum fi shay'in" agar sizlar bironta ishda nizolashib qo'ysanglar farudduhu Allohi va rasul buni Allohga va uning rasuliga qaytiringlar in kuntum tu'minuna billahi val yawmil akhir agar sizlar Allohga va oxirat kunga iymon keltirgan bo'lsilar. Zalika khayrun va ahsanu ta'vila. Shu yaxshi ekan va eng yaxshi ta'vil ekan. Eng yaxshi tartib ekan. Eng yaxshi eng yaxshi tafsir ekan. Ya'ni nizoning eng yaxshi tafsiri, eng yaxshi ta'vili shunday bo'ladi. Lekin bu demokrat din shunday tushuntiradi. In tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila ash-sha'b wa majlisihi wa malikihi. Agar sizlar bironta narsada nizolashib qo'ysanglar, buni xalqqa, parlamentga va prezidentga, podshaga topshiringlar. Wifqan lid-dasturil wad'i wal qanunil ardi. Shu saxtama dastur va yerli qonun bilan muvofiq bo'lsin. Bo'lgan holatda Alloh va rasuliga nauzu billah o'rni yo'q. Bu demokratizm dinda. Hamma narsa xalqdan, parlamentdan, podshadan, ulardan borib so'raysiz. Uffil lakum va lima ta'budun min dunillah. Afala taqilun. Ibrohim alayhisolatu vassalam ham tauhid da'vatini qavmga taqdim qilgan vaqtda qavm o'kishini yomonlagan. O'sha vaqtda Ibrohim alayhisolatu vassalam shuni javobda aytgan. Uffil va lima ta'buduna min dunillah. Afala taqilun. Shuning uchun birodarlar, agar siz agar biron kishi xohlasaki shariatni men demokratizm bilan o'rnataman desa, u albatta nima qilish kerak? Xalqqa murojaat qilish kerak. Ya'ni xalq rozi bo'lish kerak ekan. Va parlamentga murojaat qilish kerak. Va dasturga murojaat qilish kerak. لأنه هو كتاب الديمقراطية المقدس bu demokratizmning muqaddas kitobi ekan bu dastur, manhaj. Ular inson o'zi yozgan narsa. Alloh taolo tushirgan, Alloh taolo jo'natgan kitobni inson yozgan kitobni oldiga qo'yishimiz kerak, nauzubillah. Undan keyin barobar kelsa yaxshi, muvofiq kelsa yaxshi, bo'lmasa yo'q. Ya'ni Alloh taolaning buyrug'ini bandaga taqdim qilish kerak nauzubillah. Bu kufr bo'lmasa qaysi narsa kufr bo'ladi birodirlar? Men sizlarga bir voqeani aytaman bu yerda. Pokistonda ham bu demokratizm degan bu badbaxt din va demokratlar ko'p narsalarni ko'rsatdi bizga. 1-2 yil bo'ldi, sizlar xabarlaringiz bor. Amerikada bir e, nasroniy pop Terry Jones degan shu Qur'oni Karimning mushaflarini yoqqan, o't qo'ygan. Xabarlaringiz bor, a? Tushunyapsizlarmi? Hmm. Qur'oni Karimni yoqqan, qo'ydirgan. Shuni bilasizlar. Shu Qur'oni Karimni o't qo'ygan vaqtda butun dunyoda muzohiratlar bo'lgan. Lekin men ba'zi birodarlarga aytdimki, sizlar Qur'oni Karimni o't qo'yganlik uchun butun dunyoda muzohirat qilish kerak deysizlar. Men aytdim, to'g'ri shuni qilish kerak. Muzohirat qilish kerak, achchig'imizni ko'rsatishimiz kerak. Lekin bu parlamentlarda Qur'oni Karimni masxara qilyotganlarga qarshi sizlar hech qachon muzora qilmagansizlar. Mana bu Terry Jones nimani qilgan? Qur'oni Karimning qog'ozlarini qo'ydirgan. To'g'rimi? Ammo bu parlamentda shariatni o'rnatamiz deb shariat bilan masxara qilyotganlar Qur'oni Karimning hukmlari bilan masxara qilyapti, birodarlar. Qur'oni Karimning hukmlari bilan masxara qilyapti. Mana Pokistonda bir nechta bu islomiy partiyalar bor, islomiy degan demokrat partiyalar. Bular shariat tartib deb shariat bil ya'ni shariat qonuni va hisba bil deb amr bil ma'ruf qonuni deb parlamentda 2 3 necha marta nimalarni bergan. Talablarni taqdim qilgan, ya'ni shariatni o'rnataylik Pokistonda. O'sha vaqtda nima bo'ldi? Ular topshirgan shu kitobchani parlamentda o'tirgan a'zolari Bu a'zolarning ichida kofirlar ham bor, nasroniylar ham bor, majuslar, hindular hammasi bor. Ba'zilari nauzu billah shu kitobchani qog'ozlarni irtib oyoq tagida qo'ydi. Oyoq ostida qo'ydi. Bizga shunday qonun kerak emas deydi. Mana ochiq kufr bu. Lekin shu ish bo'lgandan keyin sizlar men so'radim u birodirdan, Siz mana bu demokratlarni ko'p hurmat qilasiz. Demokrat mullalarni hurmat qilasiz. O'zingiz mujohidsiz. Bu demokrat mullalar undan keyin jihad qildimi? Ne yo'q. Nima qildi? Dedi, yana harakat qilyapti dedi. Tin nima degan bu? U <laughs> yana harakat qilyapti degan. Agar Qur'oni Karimning qog'ozlarini yo'qsa, ko'ydirsa, shunda butun dunyo turib ketadi. Nimaga shu parlamentda masxara qiladigan va masxara qilishga asboblarni yarat bergan shu demokrat mullalarga qarshi hech kim chiqmaydi. Agar ular qog'ozlarni yoqqan bo'lsa, bular Allohning hukmini yoqib turibdi. Allohning hukmini qo'ydirib turibdi. Ya'ni qaysi kitobda shu yozilganki, Allohning hukmiga amal qilish uchun amirning ijozati kerak. Agar amir shariy bo'lsa ham, bundan ijozat olib o'tirmaysiz. Ammo bular amir emas aslan. murtad bular. Shu murtadlarga borib shuni aytsa, mana Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday degan, biz shunga amal qilaylikmi, amal qilmaylikmi? Deish o'zi kufr ekan. Alloh taolo buyurgandan keyin siz bu murtad va hamma yomon ishlarni qilib yuradigan shu odamlardan qanday qilib ijoza so'raysiz? Va sizlar ko'p yaxshi bilasizlarki, parlamentlarda demokrat demokratizmda shu narsa borki, bu prezident buni qabul qilmasa, u qonun shaklida kelmaydi u. Qonun o'rinni bosmaydi u. Prezident uni qabul qilish kerak va qo'l qo'yish kerak. Mana men buni qabul qildim deydi. 70 yil bo'lyapti Pokistonda bu demokrat mullalar va islomiy degan demokratlar bular shu ishni qilib butun dunyoni aldayapti va ummatni oldida bir tomosha qilyapti. U hech qachon buning natijasi chiqmaydi. Zeraki buning asli, buning asosi kufr ekan. Demokratizm yasagan odam u o'zi kofir bo'lgan. John Locke, John Rousseau, Homer bular hammasi kofirlar, bular yahudlar, nasroniylar bular. Bular yasagan narsa bilan siz islomni olib kelasizmi? Buni imkoni yo'q. Shuning uchun ba'zi ustozlar demokratizm bilan islomni o'rnatamiz degan <coughs> desa, shunday javob berganki, siz Bovul bilan tahorat olmoqchimisiz? Bovul bilan tahorat olmoqchimisiz deydi. Bovul o'zi najis narsa, un bilan tahorat qanday oladi odam? Mana 3-chi nimasi sababi buni kufr bo'lishligi demokratizm bu ilmani dinsiz fikrning bir nimasi bo'limi uning samarasi dinsiz fikr ya'ni mulla masjidda bo'lsin va hokim qasrda bo'lsin. Mullaning ishi namoz, roza, zakot, sadaqa u bu, ammo hokimning ishi hukumat qilish. Shu shunda fikr bor. Shu fikrning samaralaridan birsi demokratizm, birsi kapitalizm va yana, yana ham ko'p izmlar bor. Kommunizm ham shuning samaralaridan. Al-Ulmaniya mazhabun kufriyun. يرمي إلى عزل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة والحكم علماني ديگن بو بر مذهبي كان بو دين حياة دن أجرت ده دين حياة دن أجرت ده ودين دولة وحكومة دن أجرت ده شنو چه مراد الله ديده كي اگر بو قوم شو طاغوت لرغة ايتسه يا ديمقرات پارتيا لانين قطة biz shariatni o'rnatamiz. Ya aytsaki biz murtadga Allohning hukmini joriy qilamiz. Ya zoniga, o'g'ri, o'g'riga, ariq ichadigan va hokazo bularga Alloh taolaning hukmini o'rnatamiz desa, ya ayol kishiga hijob va fosiqlik, fojirlik, zino va hokazo narsalardan qaytaramiz desa, bular fawran sizga nima deydi? Hada munaqid li dini demokratiya va hurriyatihi. Bu demokratizmda bo'lmaydi. Erkin bo'lishimiz kerak hammamiz. Shunday deydi. Erkinlikka da'vat qiladi undan sizga. Mana ikkinchi asos shu. Erkinlik. Erkinlik degan buni ma'nosi shuki Alloh taolaning dinidan ham erkin bular. Alloh taolaning shariatidan ham erkin, hamma narsadan erkin. Xohlagan narsani qiladi, xohlamagan narsani qilmaydi. Lekin erkinligini ma'nosi shu emaski. Siz bularning nizomidan erkin bo'lasiz. Yo'q. Bularning demokratizmga qarshi gapirilmaysiz. Bu demokratizm nizom noto'g'ri ekan, bu demokratizm bilan hukumat qilyotganlar tog'ut ekan deb siz islom aqidasini agar aytaman desangiz, sizga erkinlik yo'q. Mana bular o'zlari da'vo qiladigan demokratizm, o'zlari da'vo qiladigan erkinlikda ham munofiq bular. Ya'ni kofirlarning ichida munofiqda bular. O'zining demokratizmda ham muxlis emas bular. Agar erkinlik bo'lsa, va hammalarga erkinlik bo'lish kerak. Xohlagan odam xohlagan narsani qilish kerakda. Lekin shunga ijozat bermaydi sizga. Mana Amerikada bir qonun bor. Va taqriban butun Yevropada shu qonun bor. Ki siz azod fikr, fikriy erkinlik bor sizda. So'z erkinlik bor sizda. Va shunga asosan shu badbaxtlar Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga beodoblik qilib turadi. Biron kishi nimani ko'tarsa, nimaga sizlar beodoblik qilyapsizlar deysa, so'z erkinlik dedi buni. Lekin bularda o'zlarida bir qonun bor. Gitler deganini bilasizlar, Gitler yahudlarni o'ldirgan edi. Lekin ba'zilar aytadiki, bu qissalar hammasi yolg'on deydi. Gitlar shunday qilmagan edi. Lekin agar siz aytsangiz, ki Gitler shuni qilmagan desangiz, sizni qamab qo'yadi Amerikada. Yevropada sizni qamab qo'yadi. Agar Gitler shu qilgan ishini qilmagan desangiz, sizni qamab qo'yadi. Shu mavzuda gapirishga ijozat yo'q. Erkin so'z, so'z erkinlik degan bu gaplari ham hammasi munofiqlikdan tashqari boshqa hech narsa emas. Erkinlik deb bular Allohning dinidan erkinligini aytmoqchi bo'ladi aslan. Lekin musulmonlar shuni tushunmaydi. Bu demokratizm dinda xalq faqat bir o'yinchoq yoki qo'g'irchoqqa o'xshaydi. Bu xalqning namoyandalari bo'ladi parlamentda. Va har toifa, har jamoat, har qabila o'ziga bir ilohni saylab oladi. Bundan keyin bu parlamentga borib uning jamoati va uning qabilasi xohlagan narsani qiladi nasroniylarniki ham bor namoyindasi majuslarniki ham bor hindularniki ham bor hammalarniki bor mana pokiston demokrat e, pokiston parlamentida ham shunday ekan lekin nima qilaman desangiz ham dasturga muvofiq bo'lish kerak ular o'zlari yasagan dastur shunga muvofiq bo'lish kerak uning chegarasida bo'lish kerak undan chiqib ketsa bo'lmaydi. Bu yerda ustoz yozgan iboratini o'qib olamiz. Tushunadiganlar tushunadi. Mana minhum va minhum man yatakhayyaruhu tab'an lil qabilati Ba'zilar shu jamoatdan va ba'zilar shu jamoatdan saylab saylab oladi. Xudolarni, nauzu billah, ilohlarni saylab saylab oladi. فإما إله من القبيلة الفلانية فلان قبيلة فلان قبيلة دنبر إلهي كان أو وثن معبود من القبيلة العلانية ينبر دان قبيلة دن ينبر نمي كان إلهي كان ومنهم من يتخيره إلها سلفيا بزعمهم يا أولانين قمانيك أساسا بر سلفي إلهام طبولة وآخر يجعله ربا إخوانيا va birsi yana bittasi turadi va ikhvoniy bir ilohni o'ziga tan oladi. Aw ma'budan multahiyan va oxir haliqan. Va ba'zilari soqollik bir ma'budini saylab oladi va ba'zilari soqolsiz, soqolni qirib tashagan bir ma'budini saylab oladi. Va hokazo. Mana shu holat ekan. Va hammalari bular borib parlamentda o'tiradi va yangi shariat yasaydi. Ana Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan: أم لهم شركاء shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah Aya bularning sheriklari bor ekanmi? Bular uchun dinini yozadi va dinini yasaydi. Alloh taolo ijozat bermagan narsalarni bular uchun <coughs> tayyorlab beradi. Aytadiki, bu namoyindalari. Aslan bular butlari bular. Shu butlari parlament degan butxonada qo'yilgan. Va bularning dasturi bu bularning kitobi. Mukammal bir dinga o'xshaydi bularning ishi. Mukammal bir din bu demokratizm. Bularning butlari bor, butxonasi bor, kitobi bor, hamma narsa bor. Va bularning eng katta buti bular yasagan qonunlarini tasdiqlaydi. U eng katta but amir, malik, rais, prezident shular bo'ladi. هذه يا إخوة التوحيد هي حقيقة الديمقراطية وملتها ايه التوحيد برادر الارمس ايه موحد برادر الارمس منع ديمقراطيزم نين حقيقته وديمقراط ملت نين حقيقته دين الطاغوت لا دين الله بو الطاغوت لا نين دينه بو الله نين دينه ماس وملة المشركين لا ملة النبيين مشرك لا نين ملة بو بيغمبر لا نين ملة ماس بو وشرع arbab aliha mutafarraqa mutanazia har xil o'zaro urishib turadigan ba'zi ilohlarning shariati bu la shar'ullohil vahidil qahhar bu qahhar yakka Allohning shariati emas arbabun mutafarriquna khayrun amillahul vahidul qahhar mana Yusuf alayhisolatu vassalam qamoqxonada zindonchi sheriklardan so'ragan savol mana zindonda birga o'tirgan odamlardan so'ragan savol. Ko'p xudolar yaxshimi? Ya Alloh, yakka qahhar xudo yaxshimi? Ko'p rablar va ilohlar yaxshimi? Ya vahid, yakka qahhar Alloh yaxshimi? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum va ما Ma anzalallohu biha min sulton. سلر ibodat قليابتكن narsalarga Allohdan tashqari bular nomlari sizlar shu nomlarini nomlab qo'ydilar antum va abaukum sizlar va bobolaringiz yangi yangi ma'budlarni nomlarini qo'ydilar ma anzalallohu biha min sultan. alloh taolo shunga hech qanday hujjatini tushirmagan o'zlaringiz yasagansizlar buni aylahum maalloh alloh taolo bilan boshqa iloh bormi Taalallahu amma yushrikun. Allah Teala bularning shirkdan ko'p baland, ko'p ustun. Allah Teala bularning shu shirklardan pok. Allah Teala bularning shu shirklardan munazzah. Aytadiki Allohning bandasi, ya siz Allohning dinini va Allohning pok shariatini va to'g'ri yo'lni tanlang. Ya demokratizm, bunda bor shirklar va noto'g'ri shu yo'llarni tanlang. Hukmallohil vahidil qahhar am hukmat tog'ut. Qahhar bo'lgan, yakka bo'lgan Allohning hukmini tanlang ya tog'utning hukmini tanlang. Mana Alloh taolo hamma narsani ochiq-ochiq bizga aytgan. Va qulil haqqu min robbikum. Ayt qo'ying ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Haq Alloh taolo tarafidan. Sizlarning Rabb tarafidan. sizlarning xoliq molik tarafdan kelgan narsa haqdir faman shaa falyu'min va man shaa falyakfur kim xohlasa iymon keltirsin kim xohlasa kufr qilsin inna a'tadna liz-zolimin nara biz zolimlarga chegaradan o'tib ketadiganlarga jahannamni tayyorlab qo'ydik qad rushtu min al g'ay Rushtu hidoyat zalolat va gumrohlikdan ajrashdi. Faman yakfur bit-tagut kimki tagutga kufr qilsa, Alloh taolaga iymon keltirsa, u haqiqatda mustahkam halqani, mustahkam joyini ushlab oldi. Lam fisama laha unda uzilish yo'q. Mana birodirlar, yana ham ko'p oyatlarda Alloh taolo shuni bizga tushuntirgan. Ki din faqat islom dini. undan ko'r undan tashqari boshqa narsalar qabul bo'lmaydi. Afa g'ayra dinillahi yabghun va man yabtaghi g'ayra al-islam dinan falan yuqbal min. Kimki islom dinini tashlab boshqa dinini izlasa, uni talab qilsa, undan qabul qilinmaydi. Va huwa fil oxirati min al-khasirin, u oxiratda ham ziyon tortganlardan bo'ladi. Mana birodirlar, endi 3-asosini chi ham aytsak bo'ladi. Birinchi asosni aytdik-ki, hokimiyat kimniki bo'ladi? Xalqniki bo'ladi dedi. Uni aytdik-ki, bu umuman mutlaqan to'g'ridan to'g'ri kufr va shirk bu. Alloh taolo bilan kurash bu. Alloh taolo aytgan narsaga qarama-qarshilik qilish bu. Alloh taolo inil hukmu illa lillah degan, bular inil hukmu illa lil xalq degan. Inil hukmu illa lish-sha'b degan, nauz billah. Bir Ikkinchi erkinlik erkinligini ham tushuntirib qo'ydik, birodarlar. Erkinlik degan Allohning dinidan erkin bo'lishlik. Hech qachon buni ma'nosi shunda tushunmanglar, birodarlar, ki buning ma'nosi shu ekan, nasroniy nasroniyatni da'vat da'vat qiladi va musulmon islomni da'vat qiladi. Shunda erkinlik yo'q. Ha, ular xohlagan narsada siz erkinlik topasiz. lekin islomda mana shu qonun bor ekan mana shu usul bor ekan shuni o'rnataylik desangiz yo'q unda erkinlik yo'q o'shancha narsa barobarlik er ayol erkak xotin hammasi barobar dedi bular vaholaki alloh taolo nima degan ar rijalu qavvamun alan nisa erkaklar ayollarga peshvo bo'ladi erkaklar ayollarga rahbar bo'ladi ustun turadi وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً Mana Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan narsa shu. Lekin bular hammasini barobar deydi. Lekin shunda ham bular muxlis emas bu gapda. Bular o'zining dinida ham munofiq bular. Hamma insonlar barobar deydi bular, to'g'rimi? Lekin agar siz bugun bironta Amerikani o'ldirsangiz, butun dunyo ko'tarilib ketadi. butun dunyoning tabliğat, tashviqot hammasi sizga qarshi gapiradi. Lekin necha yil bo'lyapti? Musulmon davlatlarda Kashmirdan tortib, Sharq Turkistondan, Berma, Arakan, Somaliya, Mali, Afrika va kaza qancha davlatlarda, bugun Iroqda, Falastinda, Suriyada shuncha ko'p zulm bo'lyapti. Bularning barobarligi qayerda? Lekin bir dona Britaniya askarini ikkita Somaliyalik birodirlar yo'lda so'yib tashlagan. Hammalarni oldida. Shunda butun media ko'tarilib ketgan. E'lon, tabligʼ, tablig'at, tashviqat hammasi shunga nima qilgan. Lekin qancha musulmonlar ummatning farzandlari, o'g'lanlari minglab-minglab qatl bo'lyapti, shahid bo'lyapti, ularga hech kim gapiradigan yo'q. Birodarlar, bu hammasi aldov. hiyla, makar, xalos, boshqa hech narsa emas. Bular aldaydi ummatni va dunyoni aldaydi. Butun dunyoni, butun jahonni aldaydi. Hech qanday bu erkinlik musulmonlarga ham yo'q. Hech qanday barobarlik musulmonlarga yo'q. Bu erkinlik desa, barobarlik desa, u bu desa, hammasi bularning o'zining qonunining ichida bu. Kimki bularning qonuniga birinchi iymon keltirsa, nauzubillah, undan keyin erkinlik ham beriladi, barobarlik ham beriladi va hokazo boshqa imkoniyatlar ham beriladi. Bo'lmasa yo'q. Demokratizm bilan vatanni azod qilamiz deganlar birinchi kufr qilish kerak ekan nauzi billah. Undan keyin vatan azod bo'ladimi, bo'lmaydimi o'zi uni bilmaymiz. Dindan birinchi chiqib ketish shart. Dindan chiqib ketgandan keyin ish boshlanadi. imkoniyat beriladi. Xohlasa Amerikaga boradi, xohlasa Yevropaga boradi, xohlasa qayerga borsa boradi. Lekin bunga birinchi shart nima? Demokratizm degan shu dinga iymon keltirish kerak. E'tiqod qilish kerak, bu to'g'ri deish kerak. Bularning rahbarlarini to'g'ri deish kerak. Undan keyin bir narsa bo'lish mumkin. Mana endi shunda biz demokratlar tarafdan aytiladigan ba'zi